บุ๊กทูสี่สิบแปดอร์มุตตารวาอร์มุตตารวากิจกรรมระหว่างการพักร้อน การทบะชเวบุเลบิสตรสการทบะชเวบุเลบิสตรส หาดทรายสะอาดไหม p l a ž ส supta Plaži supta เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม შეიძლება ი า ბანაობა შეიძლება იქ ბ ა ნ ა ო บะ เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ არ არის საშიში იქ ბ ა ნ ა ო บะ არ არის საშიში იქ ბანაობა. ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับเชิดเลบะอักมซิสคอลกิสดาคิราเวบะเชิดเลบะอักมซิสคอลกิสดาคิราเวบะขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับเชิดเลบะอักเชสลงกิสดาคิราเวบะ შეიძლება აქ შეზლონგის დაქირავება? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ?შეიძლება აქ ნავის დაქირავება? შეიძლება აქ ნავის დაქირავება? ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่น.สยามอวนบิตวิเซอร์ฟิงเก็บดี. სიამოვნებით ვისერფინგებდი ผมอยากดำน้ำ Siamovnebit chavqvintavdi Siamovnebit chavqvintavdi ผมอยากเล่นสกีน้ำ Siamovnebit visrialebdi tsqlis tkhilamurebit Siamovnebit visrialebdi tsqlis tkhilamurebit ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ შეიძლება სერფინგის დაფის დაქირავება შეიძლება სერფინგის დაფის დაქირავება ქოშავ უპოკონ დამნამ დაიმეი კრაბ შეიძლება მყვინთავის აღჭურვილობის დაქირავება შეიძლება მყვინთავის აღჭურვილობის დაქირავება ქოშავ სკი დამნამ დაიმეი კრაბ შეიძლება წყლის თხილამურების დაქირავება შეიძლება წყლის თხილამურების დაქირავება პომპენგრამ ჰატ ჯერ დამწები ვარ ჯერ დამწები ვარ პომპოლენ დაი საშუალოდ ვიცი საშუალოდ ვიცი ผมเล่นได้ดีมากอุกเวเวกเววิมาชิอุกเวเวกเววิสกีลิฟต์อยู่ที่ไหนซาดาริสซาบากิโรซาดาริสซาบากิโร คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า ทังกักสทิลามูเรบีทังกักสทิลามูเรบี คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม ทังกักส์สัตวิลามูโรเช็คเมบี ทังกักส์สัตวิลามูโรเช็คเมบี